ma yuqalu lak illa ma qad qila lirrusuli min qablik hayasemwi kwako huambiwi wewe hayasemi kwako ila yale ambayo yamesemwa kwa mitume waliokuwa kabla yako ya Muhammad ما يقال لك ما يقال لك يا محمد إلا ما قد قيل للرسل الذين بعثوا من قبلك kwa maneno yote ya udhia unaoambiwa wewe tayari walishaambiwa wenzako walishaitwa watu wachawi Musa aliambiwa mchawi Nuh alayhi salatu kabla yenu pia aliambiwa hivyo wameambiwa ndio wazimu sawa mtu kaambia majununu wasdujir mwenda wazimu akakemewa tena watu wakamkaripia kwa haya yote wewe unaambiwa leo Muhammad yalishasemwa kuwaambiwa mitume waliokuwa kabla yako kwa yale yote waliozungumza washirikina kuwaambia kuambia wewe Muhammad walishaambiwa mitume kabla yako inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu iqabin alim na hakika Mola wako ni mwenye msamaha na ni mwenye adhabu yenye uchungu kwa anayetaka msamaha aombe msamaha kabla hajakutana naye kama haoni, haoni kwamba kuna maana kuomba msamaha basi ajue mbele yake kuna adhabu Allah subhanahu wa ta'ala na adhabu yake ni kali kama kule aliposema inna rabbaka ladhu maghfiratin linnasi ala dhulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab na hakika Mola wako ni mwenye msamaha kwa watu pamoja na dhulma zao na hakika adhabu ya Mola wako wa inna rabbaka ladhu iqabin shadid na hakika Mola wako na adhabu kali wa dhu iqabin alim na ni mwenye adhabu yenye kutia uchungu subhanahu wa ta'ala walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyya angalia maajabu ya makafiri walivyo walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu na lau tungeliifanya Qur'ani ni ya kiajemi wangelisema sizingewekwa wazi aya zake mbona aya zimekuja kwa kwa lugha ya Kiajemi, Qur'ani ingekuja kwa lugha ya Kirumi sawa, au lugha ya Kipesia. Ungesema sisi Waarabu tufahamu maneno maneno gani kaleta kwa lugha ya Kihabasha, kwa lugha ya Kikipti. Wakopti wakawa wameletoa Qur'ani, imeteremshwa kwa lugha yao, ikawa mtume Mwarabu ha? watu wanaanza kuzungumza nao ni Waarabu, lakini azungumza Kihabasha au Kirumi au kiturki ungesema laula fussilat ayatu basi zingewekwa wazi aya zake sawa ajamiyun wa arabiyun hivi Qur'ani ya Kiajemi na mtume wa Kiarabu eh pamesomwa hapo ajamiyun bihamzatin wahida ala alkhabar ajamiyun ajamiyun kwa hamza moja لولا فصلت آياته فكان بعضها أعجميا تفهمه العجم وبعضها عربيا يفهمه العرب yani kwa ile hamza moja pale kisoma vile kwa maana sisingewekwa wazi aya zake ikawa baadhi yake aya hizo ni za Kiajemi wanazifahamu Waajemi na aya nyingine ni za Kiarabu wanazifahamu Waarabu waqila annahum yaqulun mutaajjibin ujmatun wa i'rab wajemi إن هذا لشاذ ساوى وقراءة أعجمي بهمزة أعجمي بهمزتين على الاستفهام يعني يقولون متعجبين أقرآن أعجمي ورسول عربي وقيل معناه بعضه أعجمي وبعض عربي لو أنزل القرآن بغير اللغة العربية لقال كفار قريش متعجبين منكرين aquranun ajamiyun wa rasulun arabi yani nasema lau Qur'ani ingeteremshwa kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu makuraishi makufaru quraishi wangestaajabu wakawa wanasema kwa kustaajabu na kupinga hivi inawezekana vipi kuwa Qur'ani ni ya Kiajemi na mtume ni wa Kiarabu wangesema hivyo qul waambie huwa lilladhina amanu hudan wa shifaa hiyo Qur'ani kwa wale walioamini ni muongozo na ni uponyo nyinyi bakini hivyo hivyo na shubha zenu bakini na ujinga wenu lakini Qur'ani kwa wale walioamini hudan ni muongozo wa shifaun na ni uponyo hudan yurshiduhum lilhaq ni muongozo unaowaongoza kwenye haki yuallimuhum ma yanfa'uhum na muongozo unaowafundisha yanayowanufaisha washifaun lahum na ni dawa ni ponyo kwa wao min aljahli washakki washubhat ni ponyo la ujinga shaka na mambo ya utata wa amradhi alqulubi wal na ni ponyo na ni dawa kwa maradhi ya nyoyo na viwiliwili walaqad ja'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-A'raf anasema tumewaletea kitabu ambacho tumewaletea kitabu ambacho kimepambanuliwa kwa ilmu kwa utaalamu walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin kimepambanuliwa kwa ilmu na utaalamu wa hali ya juu hudan wa rahma wa rahmatan liqaumin yu'minun Allahu akbar وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيل الظالمين إلا خسارة هاي والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر نوالي أنباو هوامين كنا كتك مسكيو ياو فيزيبو أو كيزيبو وقر كنا كتك مسكيو ياو كيزيبو كنا ثقل كنا وزيتو كنا وزيوي بالي فلا ينتفعون بسماع الحق wa huwa alaihim ama na hiyo Qur'ani juu yao ni giza ni upofu wa huwa alaihim ama والقرآن على قلوبهم عمى فلا يبصرون حججه عليهم ولا يهتدون إلى ما فيه من البيان Qur'ani ni nuru ni mwongozo kuna watu wengine wakisikia hakuna kitu ni giza tu hakuna wanalifahamu wa huwa alaihim ama na hiyo Qur'ani juu yao ni upofu yani ni giza ulaika yunadauna min makanin ba'id hao ni kama wanaolinganiwa kutoka mahali pambali kama vile mtu anaitwa kwa mbali huko hajasikia yani ulaika albu'ada albughadha kaannahum li'ama qulubihim an fahmi ma unzila fil qur'ani min hujajihi wa mawa'idhihi wa 'adam intifa'ihim bihi ينادون من موضع بعيد منهم فهم لا يسمعون النداء ولا يفهمونه hao ni watu walio mbali kabisa kana kwamba katika nyoyo zao kuna upofu ikawa hawafahamu yaliyomo ndani ya Qur'ani katika hoja zake na mawaidha zake na wala hawanufaiki nayo chochote hao ni kama mtu anayeitwa kutoka mahali pa mbali kabisa ikawa hafahamu asikii ule wito wala afahamu kinachosemwa summun bukmun umyun wao ni viziwi wao ni mabubu wao ni viziwi hawasikii haki summum wao ni viziwi hawasikii haq bukmun ni mabubu hawawezi kuizungumza haki umyun wao ni vipofu hawaioni haq sifa zote wanazo wao eh ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه حقيقة لمبا موسى كتاب يعني التوراتي فاختلف فيه فكاختلفيان ومنياك وأتوا كانز كزوزانا داني هي التورات تممبا موسى كتاب لكن بقى ختلفيان ومنياك ولولا كلمة سبقت من ربك na lao sitamko ambalo limetangulia kutoka kwa na lau si tamko ambalo limetangulia kutoka kwa Mola wako na kucheleweshwa adhabu mpaka muda maalum kwamba hawataadhibiwa watu wa umma huu mpaka muda maalum lau kama si hivyo basi Allah angewaangamiza la qudhiya bainahum pangehukumiwa baina yao walaula kalimatun sabaqat min rabbik na lau si tamko ambalo limetangulia kutoka kwa Mola wako la qudhiya bainahum pangehukumiwa baina yao adhabu ingekuja wa innahum la fi shakkin minhu murib na hakika wao wamo katika shaka yenye kuwatia wasiwasi na hakika wao wamo katika shaka yenye kuwatia wasiwasi wana wasiwasi shaka yao inawatia wasiwasi katika lile ambalo wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala man amila salihan falinafsihi basi yeyote mwenye kutenda wema ni kwa maslahi ya nafsi yake lamu hiyo man amila salihan fali nafsihi na basi yeyote mwenye kutenda wema ni kwa maslahi ya nafsi yake wa man asaa fa alaiha na yoyote mwenye kutenda uovu ni kwa madhara ya nafsi yake alayo alaiha kwa madhara ya nafsi yake wama rabbuka bidhallamin lilabid na hakuwa mola wako ni mwenye kuwadhulumu waja maslubu hakuna mubalagha hapo ni nisba sawa kwa man kafara fa alayhi kufruhu wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun liyajzi alladhina amanu wa amilu salihati min fadlihi katika suratu rum Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man kafara fa alayhi kufru yoyote atakayekufuru akakanusha basi patapata madhara ya ukafiri wake atakuwa juu yake mwenyewe wa man amila salihan na wale wenye kutenda wema fali anfusi yamhadun wanaziandalia nafsi zao mambo mazuri kwa nini liyajizi alladhina amanu wa amilu salihati min fadli ya ayuha nnasu inma baghyukum ala anfusikum enyi watu jeuri yenu ni dhidi ya nafsi zenu wenyewe ni kwa madhara ya nafsi yenu man kafara fa alayhi kufru wama rabbuka bidhallamin lilabid kwenye kafu kule yasema wama ana bidhallamin lilabid sikuwa mimi ni mwenye kuwadhulumu waja Allah muadhibu mtu la yuaqibu ahadan bighairi dhanbi Allah hata muadhibu mtu yoyote kwa dhambi ambayo sio yake au yazidu fi sayiati au akamzidishia Allah mtu katika madhambi ambayo sio yake akamuongezea pale au yankusu min hasanati au akampunguzia wema wake hata mpunguzie yoyote ukitenda lolote utalipwa kwa hilo na kwa wema utazidishiwa zaidi ya hapo maradufu ya hapo muda waturuhusu tumalizie haya juzuu ya kumi na ngapi na tunaanza katika sura hii kuna kuanza juzuu mpya eh juzuu ya ngapi inakuwa eh 25 sio yaitwa ilehi yuraddu ilmu saa ndipo juzuu 25 inapoanza يقول الله تعالى إليه يرد علم الساعة kwake yeye tu ndio hurudishwa elimu ujuzi wa kiyama kwa maana hakuna anayejua kiyama ila yeye tu mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il au inna Allah 'indahu ilmu as-sa'a hakika Allah kiko kwake uko kwake ujuzi wa kiyama hakuna anayejua kiyama kitakuja lini yani baada ya leo hatujui itakuja miaka 500 mingine au miaka elfu elfu mbili elfu tatu hakuna anijua niliwahi kueleza siku moja mmoja alikuwa na wazoni nadhani al-Imam Ibn Jarir al-Tabari amefariki mwaka kumi akaeleza akasema pingine ikifika mwaka 500 kiama kitasimama manake 310 elfu mbele huko kuna miaka kama 200 hivyo 190 sasa pingine labda baada ya miaka 200 huko dunia ilipotoka imetoka mbali kwa mpaka ikifika mwaka 500 hijiria kiama kitasimama wakaja wanaozoni baadaye akiwemo Imamu Suyuti akamjeruhi aka kidogo kwamba ameingia kwenye jambo muhusu eh ili ili manake Suyuti amefariki 911 angalia baada ya miaka mingapi karibu miaka 600 imekuja baadaye sio ndio kufariki Suyuti Suyuti naye akamjeruhi kidogo kisha akasema lakini huenda ikitimia elfu kiama kitasimama dhana yake sio kafika mwaka 1000 mpaka leo mwaka 1000 ni mia ngapi na 400 na 46 kwa itabidi ajeruhiwe wewe tangu alipozungumza Tabari miaka 1000 na wewe ukiangalia mambo yanakwenda ah sasa hivi hapa mambo yatabadilika pingine kuna 2000 nyingine tatu huwezi jua jambo la Allah subhanahu wa ta'ala shani yake ni kubwa Sijaona ukiondoka wewe dunia imesha. Ukiondoka mambo yataendelea kama kawaida. Vitatoka vitu vingine vipya vipya ambavyo hujawahi kusikia wala ukudhania. Sikumekuja vitu watu walikuwa hawajui. Pigia watu wa zamani walizoea kupanda punda, ng'ombe au kupanda ngamia kwa sababu katika miji kuna watu wapanda matembo huko bara Hindi, wengine watumia punda, wengine watumia ngamia, wengine watumia farasi, ndio vipando vya fahari. Sasa kuna magari sasa magari yaliyokuwa katika miaka 1920 30 ndio haya leo. Sasa mtu huyo ujempakisha kwenye gari, mchukue gari nzuri, atatapika kweli kweli, hajui kitu hiki kina mabalaa gani haya. Kwa hiyo pingine yakaja vitu ambavyo wewe hukuvidhania huko mbele, sawa? Ndio hivyo basi, shani Allah subhanahu wa ta'ala atakupitisha jambo lake, lakini iqtarabat saatu wa shaqqa al iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun sawa haya ilayhi yuraddu ilmu as-saa kwake yeye Allah kurudishwa ujuzi wa kiyama wama takhruju min thamaratin min akmamiha na hayatoki matunda katika mafumba yake wama takhruju min thamaratin min akmamiha na hayatoki matunda katika mafumba yake sawa kama tabruzu fi waqti min alawqat ayu thamara min athma min awiyatiha katika vyombo vyake wa dhurufiha matunda sima mara nyingine yanadhihiri kutoka kwenye mashuke yake sasa matunda hayatoki wama tahmilu min untha na habebi mimba mwanamke yoyote wala tadau wala hazai mwanamke yoyote illa biilmihi illa kwa ujuzi wake Allah hata yale matunda kuchanua kwake na kukua kwake na kupasuka kwake mpaka limekuwa tunda yote kwenye ilmu ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa ziko kwake ziko kwake funguo za ghaib hazijui yoyote isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'lamu ma fil barri wal bahr anayajua yaliyoko katika nchi kavu na yaliyo baharini wama tasqutu min waraqatin halianguki jani lolote illa ya'lamuha isipokuwa nalijua wala habba wala habatin fi dhulumati al-ardh wala hakuna punje yoyote katika viza vya ardhini wala ratibin wala yabisin wala hakuna kitu kioevu kitu cha majimaji wala kitu kikavu illa fi kitabin mubin isipokuwa kiko katika kitabu chenye kubainisha katika lauhi mahfuz kila kitu kimerekodiwa mti huu utazaa majani mangapi na ataanguka wakati gani likitoka hili litakuja hili mahali hapo patazaliwa majani mangapi na hili litaanguka muda gani lini saa ngapi likianguka alijua hilo na la 25 la 26 ajua Allah subhanahu miti iko mingapi katika nchi kavu na baharini ilmu iliyokamilika ya Allah subhanahu wa ta'ala hivyo hivyo mimba zinazobebwa zinazozaliwa zote ziko katika ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala wa yawma yunadihim na siku atakayowaita siku ya kiyama hiyo wa yawma yunadihim na ikumbuke siku atakayowaita pengine utapita namna hiyo pia ikawa wadhkuru yawma yunadihim ikumbuke siku ambayo Allah atawaita hao washirikina ni siku ya kiyama aina shurakai awaulize wako wapi washirika wangu awaulize wako wapi washirika wangu yani mlio washirikisha na mimi aina shurakai wako wapi washirika wangu yani washirikisha na mimi katika ibada wako wapi leo katika alqasas kule wa yauma yunadihim fayaqulu aina shurakai alladhina kuntum taz'umun katika nahli kule imekuja thumma yawma alqiyamati yukhzihim ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم siku ya kiyama kisha siku ya kiyama Allah atawadhalilisha atawafedhesha washirikina atawaambia wako wapi wale washirika wangu ambao nyinyi mlikuwa mkikhtalifiana na waumini kuhusu wao waumini wasema hakuna nyinyi mwasema ndiyo hawa hawafai waumini waseme nyinyi mnasema wafaa aina shurakai alladhina kuntum tushaquna fihim Allahu almusta'an kwa atawadhalilisha eh? qalu adhannak qalu washirikina watajibu sasa tunakujulisha adhannak ma minna min shahidi tunakujulisha kwamba hatuna sisi ushahidi yoyote hatuna sisi shahidi yoyote mwenye kushuhudia kwamba wewe unamshiriki hatuna فأجاب المشركون ربهم قائلين أعلمناك ربنا اليوم بأنه ليس منا أحد يشهد أن لك شريكا هنا آية وكاية أنا سيما وتسيما آذناك tunakufahamisha wewe tunakujulisha wewe Allah ay a'lamnak sisi tunakujulisha wewe ma minna min shahidin hatuna sisi ha, shahidi yoyote atakayeweza kushuhudia kwamba wewe ulikuwa na mshirika hatuna wadhalla anhum ma kanu yad'una min qablu na vitawapotea wao vile ambavyo walikuwa wakiviabudu kabla ya hapo hapo kabla duniani wadhalla anhum ma kanu yad'una min qablu na vitawapotea wao vile ambavyo walikuwa wakiviabudu hapo kabla wadhannu ma lahum min mahis na watayaqini dhanna kwa maana ya yaqini eh wadhannu na watayaqini wadhannu ma lahum min mahis kwamba hawana wao mahali pa kukimbilia watayakini kwamba sisi hatuwezi kukimbia hapa leo tumeshafika Allahu almusta'an wa yawma yaqulu nadu shurakai alladhina za'amtum ikumbuke siku ambayo Allah atawaita atawaambia wale washirikina waiteni wale waungu wenu washirika wenu ambao mlikuwa mkiwadai kwamba wao ni washirika wangu katika ibada fadaauhum watawaita waliokuwa wakiabudu jua wataita jua walioabudu mwezi wataita mwezi walioabudu nyota wataita nyota walioabudu masanamu wataita masanamu walioabudu mitume watawaita mitume walioabudu salihin watawaita watu wema fadaauhum watawaita wao falam yastajibu lahum na wala hawatawaitikia waj'alna bainahum mawbiqa wara almujrimuna an-nar فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا سورة gani ile Ijumaa msoma eh wadhannu anna wadhannu ma lahum min mahis na watayaqini kwamba wao kwamba hawana mahali pa kukimbilia <clears throat> la yasamu al-insanu min du'a'i al-khair tunakwenda hachoki mtu kuomba khairi لا يمل الإنسان من سؤال ربه المال والصح وغير ذلك من مطالب الدنيا mwanadamu hachoki kuomba khairi la yasamu al-insanu min du'a'i al-khair hachoki mtu kuomba khairi wa immassahu ash-sharr na yakimpata yeye matendo maovu mambo maovu matatizo wa immassahu sharru, na akimpata yeye matatizo fayausu qanut, ghafla ni mwenye kuvunjika moyo na ni mwenye kukata tamaa. Mwanadamu alivyo, wa immassahu sharru, anaomba kheri tu, wa innahu lihubbil khairi la shadid, anapenda sana kheri, mali hapo eh? ataomba mali, lakini akipatwa na matatizo kidogo huwa anakata tamaa. Innala wa innala linsana shiddatun wa karb min maradhin au faqrin au ghairi dhalika fahuwa dhu ya'sin shadid min tafriji llahi anhu qanutun min an yarhamahu Allah yakimpata yeye matatizo mateso kama maradhi ufakiri na yasiyokuwa hayo ni mwenye kuvunjika moyo na ni mwenye kukata tamaa wala in adhaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la kafur sasa mu'min atakiwi kuwa hivyo eh ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لتكمونجش أي رحمة يوتي كتوك كويتو بعد متتيز يليمبات لا يقولن هو أنا سيما هذا لي اتهيلي نحكيانه هذا لي اتهيلي حكيانه وما أظن الساعة قائمة نولا sidhani kuwa kiyama ni chenye kusimama kafiri huyo insani hapo kwa maana ya kafiri wala irujit wala irujitu ila rabbi na kama nikirudishwa kwa Mola wangu inna li indahu lalhusna hakika nitapata mimi kwake pepo inna li hakika nitapata mimi indahu kwake yeye lalhusna pepo kile nitapata pepo tu mimi falanunabbianna alladhina kafaru bima amilu wallahi tutawaelezea wale waliokufuru yale walioyatenda tutawaelezea yote walanudhiqannahum min adhabin ghalidh na tutawaonjesha wao adhabu nzito wa idha an'amna 'ala al-insan na pindi tukimneemesha mtu a'rada yeye upuuza anaacha kushukuru wa idha an'amna 'ala al-insan na pindi tunapomneemesha mtu a'rad wa na'a bijanibihi na anajisifu upande wake huwa anajisifu mwanadamu tunapomneemesha tukampa riziki siha hashukuru mara moja usahau akakufuru wa idha massahu shar na pindi inapompata yeye inapompata inapompata yeye matatizo ikimpata yeye shari unaweza tafsiri shari kwa maana ya shari shari kwa maana ya karbu wa shida matatizo eh? fadhu du'ain arid basi yeye ni mwenye maombi mengi aomba kweli kweli kadhulumiwa huyo fadhu du'ain arid eh? atala dua wastakthara minhu anarefusha maombi na ana anakithirisha qul araaitum in kana min indillah sitoi maelezo naenda tu sasa hivi eh. qul in kana min indillah waambie waonaje ikiwa hii qurani imetoka kwa allah thumma kafartum bihi kisha mkawa mmeikufuru man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id basi ni nani mpotovu zaidi kuliko yule aliyekuwa katika upinzani aliye mbali na haki qul araaitum narudia tena eh waambie mnaonaje in kana min indillah ikiwa hii Qur'ani imetoka kwa Allah thumma kafartum bihi kisha mkawa nyinyi mmeikufuru man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id basi ni nani aliyepotea zaidi kuliko yule ambaye katika upinzani aliyembali na haki antujalie sasa nyinyi mapinga ah maneno haya tujalie sasa eh, je kama hii Qur'an ndio kweli yatoka kwa Allah mkafika mbele ya Allah ikawa ni kweli yale mlioambiwa mnaonaje nyinyi utafanyaje haina maana kwamba watu waamini kwa shaka shaka ah, pingine ikawa yatoka kwa Allah acha tuiamini tuamini hivyo hivyo tu mimi na wasiwasi kile ah je ikiwa yatoka kwa Allah kweli mimi na wasiwasi na kiyama lakini ah, je kama kiyama ni kweli ah, ah ngoja tuamini hivyo ah, ah hii ni iftirad waambiwa makafiri upinzani wenu umepetuka mpaka je kama ni kweli lakini mtu atakiwa aamini bila shaka sanurihim ayatina fil afaq tutawaonyesha wao aya zetu katika pambizo za mbingu wa fi anfusihim na katika nafsi zao hatta yatabayyana lahum annahu alhaq mpaka iwabainikie wao kwamba hiyo Qur'ani ni haki sanurihim ayatina tutawaonyesha wao aya zetu fil afaqi katika pambizo za mbingu wa fi anfusihim na katika nafsi zao pia tutawaonyesha kila kitu sisi hata yatabayana lahum mpaka iwadhihirikie ibainikie wao annahu alhaqu kwamba hiyo Qur'ani ni haki ni kweli awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid hivi hatoshi mola wako ba zaida litakidi eh? awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid hivi hatoshi mola wako kwamba yeye juu ya kila kitu ni shahidi ala innahu fi miryatin min liqa'i rabbihim zindukeni ala zindukeni hakika wao wako katika shaka ya kukutana na Mola wao ala zindukeni innahum hakika wao fi miryatin wamo katika shaka min liqa'i rabbihim ya kukutana na Mola wao ala innahu bikulli shay'in muhit zindukeni hakika yeye Allah kwa kila kitu ni mwenye kukizungukia anajua kila kitu subhanahu wa ta'ala sawa wala yazalu alladhina kafaru muda umesogea lakini tumezimaliza aya wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin minhu حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم الأقيم بعد يكون شكت هاي تميماليز سورة فصيلة إن شاء الله كتك كدرسها أبيك جاي وتفسير القرآن الكريم تتعنز تفسير سورة الشورى تنكونا راكا راكا سانة tutarejeana lakini tukija tutaanza sura nyingine Allahu almusta'an tusalini wakati sasa حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت